Familioi tut monde pli malgrandigias. La nombro de parenzoi, kiwin homo havas, la unova studaggio, je monscala averaggio, versaine malaltigios, je pli ol quartec procentoi. Sestec quin jara verino, lautio havas el tutmonda vido, hodiau average quardec quin vivantain parenzoin en la jaro 2095, tio estos ancorau nur 25. En Norda Americo, cae en Europo, ciel familioi iam hodiau estas compareble mal grandai, tivi shangigioi en tutte forte realigios, diras la estro de la esplorista gruppo, pri mal en la parenzai rilatoi, c'è la Max Planck Instituto pri demografia esplorado. Oni publicigis la studagion antaune longe en faca magazino, cune cun esploristoi de la Universitatoi de Bonaero cae de Amsterdamo. La plei granda malcresco de la parenzae retoi estas lautio attendebla en Sud-Americo cae en la Caribia insularo. En Austrio, seste quinia rulino povis calculi en la iaro 2023 havi average dec ses como quin vivantain parensoin. Lau plei novai calculoi, same agia Austrino havos en la iaro 2015 nur ancorau dec quin como hoc, cae en la iaro 2095 el statistica vido nur ancorau dec quar como du parensoin. Dum same agia Germanino dum la passinta iaro havis average dec quin como hoc vivantain parensoin, laula proiectio de la demografoi, en la iaro dum il quindec, estos nur ancorau dec quin, cae en dum naudec quin, nur ancorau dec quar como unu parensoi. En Svislando malcrescos la nombroi de dec hoc como sep, du mil dudec tri, al dec ses como sep, du mil quindec, cae al dec quar como nau, du mil naudec quin. Oni consideris en tutte tempo spazon de la jaro mil naucent quindec, gis du mil cent lau quiniarai intervalloi. Por sia studagio, la esploristoi priuge analisis historiaen cae prognositaen datumoin de la eldono du mil dudectu de faca periodagio de uno. Ili documentis monscale differenzoin en la grandezo de familioi kiwin ili definis kiel la nombron de vivantai pra geavoi, geavoi, gepatroi, gefiloi, genepoi, cae pra genepoi, gefratoi, cae gecusoi. Por ciu lando estis analizitai mil parensaroi. En la regiono Sudamerico Caribio, en la iaro 1950, seste quin virino, habis average quindex ses vivantain parensoin en la jaro 2000 naudec quin laula indico tio estos antau nur ancora audec hoc como tri parensoi tio estas mal cresco i ses sep procentoi pro la struttura e changigioi en familioi estonte geavoi kai prageavoi estos disponeblai versaine je pli granda nombro. Dum tio povus teorie contribui al malchargigo de la gepatroi en prisorgado de infanoi, tivi prage avoi povus en realezzo esti ancau flegendai. La studajo substrecas el la vido de la esploristoi la necesson investi en sociaen subtenaen systemoin, ciui garantios la bonfarton de la homoi en ciui vivo fasoi. Ien granda socia defio por la decidontoi en la tutmonda nordo cae sudo.